Pekala arkadaşlar. Artık jenerik girsin ve eyvah aldandık programı başlasın. İki saat kabla beklettiniz, iki saatte konuştunuz, hala program yeni mi başlayacak? Tamam kardeş tamam. Kızım sabır, özür dileriz. Ne özür ya? Tamam, yoldan geldik. <sighs> Bir dakika bir dakika. Arkadaş aldın ne yapıyorsun? Bir dakika. Program başlayacak tamam. Tamam tamam. Kusura, kusura bakmayın. Ne? Ne? Arkadaşıcı alalım yerine. Ne? Program başlayacak. İki kahvehişlik diye sarhoş muamelesi yapıyorsun. Tamam tamam sarhoş değilsin. Sadece biraz sallanıyorsun. Ben sallanmıyorum. Ben sallanmıyorum. Ne oluyor peki? Dünya sallanıyor. Kim sallıyor? Bilmiyorum ıh ıh ıh. Toplamışlar hepsi sağlık. Tamam tamam. Kusura bakmayın. Alacağız arkadaşı geri. Burası Almanya, Almanya. Hamburg. E ne yapalım? Burada öyle dinmez. Nasıl denir? Burada Eşul Dikuk. Tamam o dediğinden olsun. Öyle dediğinden kaybettim. Tamam tamam. Yok bir şey oldu yok. Tamam. Ne? Sen ne yapıyorsun lan orada? Ay tek mi çalıyor? Güzel. Tam yerine dükkan açmışız. Şunu koy bakayım lan. Ben bitmişim ağacım, ben tükenmişim. Benim her şeyim bitmiş bu dünyada. Kimsem kalmamış. Hiç kimse. Hiç kimse kalmamış. Ben bitmişim. Dünyadan nefret ediyorum. Baktırın Yakışıyor mu ya? Asıl sana yakışıyor mu ya? Ne oldu? Asıl sana yakışıyor mu? Orhan Baba susturulur mu be? Orhan Baba türkü söylerken susturduğum zaman yedi gün oruç Dur sakin ol. Sakin ol. Dur, dur, dur. Tamam, tamam, tamam. Tamam, sakin ol. Tamam. Tamam. Yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. kardeşlikle zaten ağzı kesmiyor ki. ne oluyor ya? Bu büyük isyan nedir? Derdin nedir senin ya? Tabii senin lüzum kuru. Şeyh ben, ben desteğim. Neymiş derdin? Kurban olduğumu my bana bir fırav verdi, düştüm başına. Fırav da neymiş ya? Benim avram, avram. Lan, sana bir konuşmaya başlıyor, avram ya. Lan bir ruh ediyorum, lan bir ruh, lan bir sus, lan bir ruh, lan. Bir ruh yap da öyle Yok. Yok. Abicim. Oğlum malı makinalı tüfek gibi. Dakikada 365 kelime. Elden buluyor bu enerjiyi. Hayret. Aklıma bir şey geldi. elindeki fotokopiyle cevaplı terörlülere asın, bir tane düşman girmez. Arz ederim! Rahat desene abi ya. Rahat. Yani bütün dert böyle mi? Bu büyük İslam bunun için öyle mi yani? Değil. Başka ne var? Adamın birine ortak oldu. Evet. Adam ekmek manyağı. Körüncü. Evet. Hamburg'a girdik mesela. Köpüyor, havayı kokluyor, buradan diyor dört tane Türk fırını var. Lan benzin almıyor lan. Paramı ne üzerine verdim? Bana dedi ki, seni severim, seni severim. Ama Euro'yu daha çok severim. Beni anlattı abicim, ben aldanmışım, aldanmışım. Ah, şu eften püften sebepler yüzünden şu isyana bak. Eyvah, eyvah. Aldandık, aldandık. Hadi buyur. Biz adama derdimizi anlatıyoruz. Adam bize eyvah, eyvah aldandık diyor. Senin de mi fırıncı çanta abi? Vay, vay. Anlaşıldı. Senden bana bunu der, benden sana şinesler olmaz. İki orta bir sahne, hadi bana av dersin. ya Allah Allah, ya Allah Ya Allah Ne oldu git artık. Bir dakika ya. Şşt lan. Ben bu el. Kediyi versene lan. değil mi? Tamam, iyi. Orhan Baba, hürmetler. Hürmetler.